ช่วงนี้ก็มีงานงานบูชาคุณนะหลวงพ่อคำเขียนนะที่จัดที่สวนโมกกรุงเทพนะแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่จัดดำลึก ถึงหลวงพ่อนะที่ครั้งที่สามนะเพื่อให้คน ที่เขาสนใจได้มาร่วมฟังธรรมร่วมปฏิบัติธรรมกันอืม活动也是就是一个利用这个机会给大家一起来有这个机会一起听法用功เรากำหนดช่วงงานเนี่ยมาถือว่าอยู่ในช่วงงานวันเกิดหลวงพ่อนะถึงวันที่หลวงพ่อท่านมรณภาพนะนะ เดือนนี้นะในเดือนนี้เป็นเดือนที่หลวงพ่อเกิดแล้วก็เป็นเดือนที่หลวงพ่อมรณภาพเสียชีวิต เนะ这个月是长老的出生，呃，生出生日也是长老的那个继承，嗯，他出生在这个月，也在这个月，呃，阳基。การบูชาคุณหลวงพ่อที่ ดีที่สุดก็คือการที่เราเอาธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนเอามาปฏิบัตินี่แหละนะ也有最好的，就是因为嗯长老他对我们的教导，就是这些法教教导我们这些法。嗯，ทางชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อเน้นงานสอนธรรมะนี่แหละนะ。呃，长老的生命 意识在他的生命之中，一生只有教法而已。หลวงพ่อก็ทำอย่างอื่นบ้าง เช่นงานอนุรักษ์ป่า งานพัฒนาชุมชนนะแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างนะ长老还有，哎，教一些就是在 呃那些香椿啊，或者那些社团里面啊，教导他们许许多多的生活上面的工技能。แต่งานตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นงานเฉพาะหน้าเนาะ เป็นงานที่มันเป็นความเดือดร้อน มันเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันนะท่านก็ต้องแก้ไขอืมแต่那些工作呢是呃在他们那个时候他们 那来证明他们生命之中的、他们生活之中的一些问题需要帮他们解决。เป็นงานที่ทำด้วยความเมตตานะด้วยความกรุณานะอยากจะช่วยเหลือนะธรรมชาติช่วยเหลือผู้คนนะให้เขามีความทุกข์น้อยลงนะเ是长老的慈悲心，的慈悲心，帮助了哎那些哎有缘的众生。 还有帮助呢，就是保护大自然，让那些人们呢的苦少，心中的苦少一点。คือความทุกข์ของคนเรานะ ส่วนหนึ่งมันก็มาจากจากภายนอกนะอ่า ที่หลวงพ่ออยู่กับชาวบ้านท่านก็เห็นบางทีชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเงินหรือว่าคือทำมาหากินก็ก็ลำบากตรงนี้นะ长老在他们的那个那一片地方呢，那当地人，诶，那些先人、村人、村人们呢很穷，没有钱，为了生活也生活非常艰苦。 ไปซื้อของนะที่ในตัวอำเภอนะทีก็แพงแพงนะทำยังไงถึงจะให้เขาซื้อได้ถูกลงนะก็เกิดการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์然后到那个市政到城里面去买东西又非常贵然后长老就心里面就在想要怎么样能够帮助他们解决这些问题 หรือเห็นเด็กไปไล่กับพ่อแม่นะแล้วก็ไม่สบายนะหลายคนก็เสียชีวิตนะหลวงพ่อก็รู้สึกทำไงเขาจะเด็กๆไม่ไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปตายฟรีๆแบบนั้นเออตอนนั้น看到了那些小孩子跟着父母亲上山里面去工作的时去干活的时候，呃，还有孩子很多孩子。 就这样的死掉了，因为中暑啊，或者哎什么感冒啊啥，就这样给死掉长老就发起慈悲心，就在想，要怎么样做来帮助他们解决这些问题，让孩子不用跟着父母们去上干活、晒太阳。你，根脉就หาย飞呐，水，就干涸了。 น้อยลงไปทุกวันทุกวัน คนก็อยู่กันลำบากคือพวกนี้พูด ที่จริงก็มันก็มีเยอะกว่านี้นะทที่เป็นปัญหาภายนอกหรือว่า หรือเป็นงานที่หลวงพ่อท่านได้ไปช่วยทำนะ其实说了举这些是很少很少的一些例子，其实长老做的比这些要更多更多，要解决更多的问题。คือถ้าเรามองโดยดีก็ คือถ้าคนเจอสภาพปัญหาแบบนี้มันก็ มันเป็นความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ลำบากนะทางภายนอก มันก็ยากที่จะเขาจะแบบปล่อยวางแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมนะ因 村人们呢，因为他们的生活非常苦，然后呢，你要他的生活外在的阴阳非常艰苦啦，然后这样让他们来学习法呢，就会更难。เหมือนคล้ายๆถ้าประเทศไหนมีสงครามนะหรือประเทศไหนที่อดอยากอาหารขาดแคลนประเทศนั้นมันก็วุ่นวายนะคนก็แก่งแย่งกินดีกันมันก็มันก็อยู่ลำบากนะ

เดินทางแบบไปทั่วโลกนะไปหลายประเทศมากนะคนหนึ่งเขาเขาพูดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้าเทียบทั่วๆไปละ ดีมากกว่าทั่วโลกเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้有一个旅行者，他叫走了许许多多的国家，他然后他回来，他就说，呃，那个泰国比起其他，哎、呃， 外面的国家呢，好的百分之九十比他们好百分之九十คือแบบแต่ละประเทศก็มีปัญหามีนั่นนี่เยอะแยะหลายอย่างนะประเทศไทยเรานี่โอ้มันค่อนข้างดีแล้วแต่บางทีถ้าคนอยู่ในประเทศไทยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยพอใจตัวเองหรือสึกไม่พอก็มีเรา看到了呃十ย多个国家因为有很多 呃泰国那比他们好很多，但是呃泰国人也有他不满意，因为他自己不满意不知足，有很多的不知足，所以也有很多的苦。คือถ้าจะว่าไปยิงก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกนะถ้าเราสามารถจัดการตัวเราเองให้ไม่เดือดร้อนมาก หรือเราสามารถช่วยคนอื่นให้เขาไม่เดือดร้อนมากเนี่ย มันก็จะเป็นเหตุปัจ เป็นเหตุพื้นฐานที่สำคัญทำให้คน เออเริ่มจะสนใจสิ่งที่เรื่องการพัฒนาใจได้มากขึ้นนะเราจะดูวเาเรลตอราะตัวเองได้ดีถ้าเราดูเอ้นีเราจะี้าว้ดีเัวเได้ดีองไางไวาจเงได้ดีแจแตัถ้าเาดเราจะดได้ถ้าเาดเราจะดได้ถ้าเาดเราได้ได้ะ 呃，去引导其他人，哎，让他们的辛苦少一点，也可以走上了修行之路来文化修行。หมายว่าที่หลวงพ่อนะ ท่านทำหลาย ๆ อย่างนะนะก็น่าจะเป็นเหตุผลตอนนี้ด้วยที่ในการพัฒนาพื้นฐานชีวิตนะของของชาวบ้านนะให้อยู่เรียกว่า อยู่ดีมีสุขมากขึ้นเลยนะ就像龙波长老过去做了那么多的工作，呃，帮助那么多村民，也就是在为他们这些村民呢播下了种善的种子，给他们种下了善缘嗯，然后他们慢慢的也就是走上了法无法之路来修行。早期就跟他们结上这个法缘善缘嗯。แต่ก็ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราคนมันพ้นทุกข์จริง ๆหรอกนะ เพราะที่จริง ถ้าคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเออ พอเริ่มมีอะไรมากขึ้นนะมีเงินมากขึ้น มีบ้าน มีหลาย ๆ อย่างพ่อหมด แต่บางทีความทุกข์ มันก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ หรือว่าความสุขที่แท้จริง มันก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอ也不是说这样做了他做了以后 就能够让他们离了苦，了了苦，不是的，但是有些人他们呢，哎，就在内在里面，哎，升起了，有了智慧了，有了智慧以后，他们就会看到，呃，他们有现在呢，比过去相对相对比的话，呃，比过去好很多，因为现在有了房子，也有了钱，呃，有了更多的东西，可是呢，他们看到自己的心。 也不是因为现在的富有而会有快乐多少，啊，一样会有苦，嗯。ก็เท่าที่มาสังเกตก็คนที่สนใจปฏิบัติธรรมนะส่วนใหญ่เองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมนะทางทางภายนอกเนี่ยพอสมควร ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ 其实这些能够来走上佛法修行之路呢，他们的身心，他们的获得阴阳，呃，已经记住了。嗯 <laughs> 有หลายอย่างละนะ，是， 可是真正的呃开心、快乐、幸福，呃找不到。บางทีการมีบางอย่างนะก็เป็นเหตุทำให้เกิดความวุ่นวาย มีปัญหาเกิดเป็นความทุกข์ตามมาบ实也 แต่มันก็ทำมันก็ดีนะถ้าคนที่ตระหนักนะเห็น ว่าชีวิตมันมีความทุกข์นะชีวิตยังไม่มีความสุขที่แท้จริง มันก็ทำให้เขาเริ่มสนใจนะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะ这些苦也非常好。但是如果，嗯，人有智慧的话，他会就会看到，哎，嗯，这些苦，嗯，要他就会有心 这些苦让他们的心非常的苦，然后呢，他就会要来有智慧，有会去看，会去想，他就会走上了这个修行的路。แต่บางคนก็บางจังหวะของชีวิตมีปัญหาเนาะความไม่สบายบ้าง หรือว่าปัญหาเรื่องกับผู้คนกับการงานบ้าง ก็ปีกมาปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ย 身体不舒服，或者他们有问题跟这个跟人无法跟人沟通沟流，或者哎跟人家相处的不好，啊、呃，所以给他们造成的苦在生活上，啊、呃，给他们带来的痛苦，他们也会走上了这个修行的路。มาเห็นเนี่ยหลวงพ่อท่านท่านเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยทุกกลุ่มไม่ได้เลือกใคร นใจจะมาปฏิบัติธรรมท่านยินดีนะต้อนรับนะสำหรับา长老他不他非常的慈悲让每个人都有机会哎有缘的人都有机会来有功修行他不会去选择哎这个人是什么样什么条件什么人才有他没有啊他让所有人都有因缘来修行有机会来用功修行 แล้วก็ สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะก็อันเดียวกันนี่แหละนะสอนให้มีสติ长老教导的法也是一样，教导我们有觉性。嗯，ไม่ว่าจะเป็นใครนะมาจากไหนนะพื้นฐานอย่างไรนะสิ่งสำคัญที่หลวงพ่อสอนคือ สอนให้มาสร้างสติกัน长老教导 以觉性来教导来教导人们，无论你来自哪个地方，从哪里来的人都好，都是以觉性来教导。然后หลวงพ่อก็ว่าคือถ้าเขามีสตินะแล้วสตินั่นแหละ จะสอนตัวของเขาเอง当当他有觉性มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะสติมันก็จะทำให้เรา สำนึกผิดทำให้เรากลัวความชั่วกลัวบาป真正的就是这样，呃，觉性呢，它会让我们，呃，我们如果我们有了觉性，我们就不会去害怕去去做错，呃，或者去有过失，觉性它就能够把我们从这里面给带出来。เนี่ยมันก็จะเนี่ยลด การทำผิดนะหรือว่าเลิกนะการทำผิดสิ่งไม่ดีต่างๆ那这样呢，有了觉性呢，就不会那么多的过失，做那么多错事，啊，也不会去哎许许多多的事情，都不会去哎做的哎做的过失。ถ้าเรามีสตินะ มันก็มีเราก็จะทำความดี ด้วยตัวของเราเองนะไม่ต้องให้ใครบังคับนะเมตตากรุณานะมันออกมาของมันเองนะแบบไม่ได้ว่าเสแสร้งแกล้งทำนะ 慈悲心，它就自然生升起来了。他看到了真理，啊，见到了法，慈悲心就自然生出来。หลวงพ่อเคยบอกว่าคือแต่ก่อนนะก็เคยตัดต้นไม้นะถางป่าทำไร่ทำสวนอะไรนะแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วมันรักธรรมชาติของมันเองนะอืม长老说他过去也曾经，哎， 你去砍过树啊，种田的时候也有去抓过鱼呀、啊。可是当用功修行以后，有了觉性，他就自然了，自然而然的就再也不会去做这些事情，这些不好的事。คือความมีเมตตานะมันมันขยายไปกว้างนะมันไม่ใช่เออเมตเมตตาแบบคนธรรมดาเนี่ย มันรักแต่เฉพาะคนที่รู้จักรักแต่เฉพาะญาติมิตรของเราเอง มีรู้ว่าที่เมืองจีนเหมือนกันไหมแต ทื่เมืองไทยเนี่ยจะเห็นเยอะเลยว่าบางทีเรามีเมตตากับคนที่เดือดร้อน แต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากเช่นภัยธรรมชาติอะไนนะโอ้ช่วยกันดีมาก ภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยโอ้คนไทยจะช่วยกันดีมากเออ 然后在泰国呢，哎，很多人都是这样，很有爱心，说哎，在那个大自然，受过大自然的，比如说哎，哎，就是那个哎洪水呀，做洪水呀，或者什么哎那个什么有很多的哎这些例例哎例类似这样的事情呢，呃，他们都很花心去做，去帮助人家。 <laughs> แต่ถ้า ถ้าแบบมีกลุ่มที่คิดเห็นไม่เหมือนเรานะ มีความเชื่อไม่เหมือนเรานะ หรือบางคนก็อาจจะทำผิดนะ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ทำผิด แต่เพียงแค่คิดไม่เหมือนเรานะแต่บางทีหลายคนก็แบบ ก็แบบไม่มีเมตตานะนะทำร้ายกันด้วยคำพูดนะ หรือว่ายุกันให้ฆ่ากันตายก็มีนะ 嗯，或者有些，嗯，有些，嗯，有些人他的想法跟他们做的想法不同，跟他们做的不同，看法不同，哎，然后他们就会说他们没有慈悲心，没有爱心，哎，或者就会起冲突，呃，甚至还会，哎，想互相伤害，互相互相厮杀，杀死人也有。 มีมีตัวอย่างหนึ่งมี มีโยมคนหนึ่งนะเขาเคยก็เคยบวชอยู่ที่วัดเราแล้วก็ แล้วก็ติดคุกนะ ในเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละ เกี่ยวกับการเมืองสักหน่อย เกี่ยวกับเรื่องของมหาพระมหากษัตริย์นี่แหละนะเขาก็ติดคุกนะเ่ย就有一个例子就在苏卡多有一个出家人 苏打都出了家，出过家，然后也就是因为，哎，差不多这样类似这样的事情，发生这样的事情跟，哎那个，就是国王有关系的，发生了一些，所以，被，嗯，所以就被抓去做牢了，应该是，哎政将不同吧，我们去参与了，就被抓进了去做牢。嗯哼，他个阿姐。 มีความเห็นทางการเมืองนะที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนส่วนใหญ่ของประเทศอะไรเงี้ยนะหรือว่าการแสดงออกบางอย่าง ก็อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะก็เลยติดคุกนะแต่ก็มีหลายคนแบบพอ เขาติดคุกก็ยุให้ประหารหรือว่าอะไรแบบนี้ไปเลยแบบคนเรานะแค่เห็นต่างกันนี่ต้องฆ่ากันเลยเหรอ 因为他的言行，他的行为有一些跟日常的不同，嗯，然后呢，嗯就被或者看法，看法也不同，就看法不同做的行为也不同，所以就被抓去抓来了，嗯，然后，嗯，或者嗯，人家就会在想，哎，看法不同，就是说事情不同，然后就是不同的意见，然后就得互相厮杀这样嘛。嗯哼。 คือเมตตานะมันต่างจริงคนเราบางทีเราก็มีความรักความเมตตาช่วยเหลือกัน เฉพาะคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะแต่จะทำไงให้เมตตามันมันมากไปกว่านั้นนะมากไปถึงคนที่เราไม่รู้จักไปถึงคนที่คิดต่างจากเราหรือไปแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเลยนะ 一般人的慈悲心，他所当做的就是，哎，我自己所爱的人或者认识的人亲戚朋友，呃，他的心心量就不就不是就不广大。那真正的慈悲心呢？他的心量是非常广大的，包括了所有你认不认识的人，跟你正向相不相同，意见相不相同。 所有的一切众生，还有哎动物都包括在里面，都会去爱他们，而不是只爱只爱自己认识的，跟自己的意见不合了，就互相厮杀。หมายว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชี้วัดอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะก้าวหน้านะมีธรรมะความเมตตากรุณาเนี่ยมันมันจะขยายไปมากขึ้นของมันเองนะ 因为，呃，我们用功修行以后呢，那个慈悲心呢，呃，因为有了诶觉性，觉性越来越强大的话，精进用功，然后呢，呃，这个慈悲心，它就自然增长，它就会越来越广大，心量越来越大。我执呢，它就一旦它没พอใจ呐，或者，等等呢，它就断。 นะความไม่พอใจลงได้นะไม่ตามมันก็เข้ามาแทนที่ เนี่ยแหละนะ มันก็สติมันทำให้เราเกิด เกิดความรักที่แท้จริงนะรักเหมือนที่เราได้แผ่เมตตานะเห็นสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะอยากจะช่วยกันให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปเพิ่มความทุกข์ให้กับกันและกัน觉性

谁是也会给我们带来智慧，智慧会使我们的苦呃越来越少，或者呃直接了苦，哎、呃、越来越少或者离苦是真的，真正的能够这样做到。เพราะเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนนะสอนสอนให้เรามีสติเนาะและสตินั่นแหละ จะเป็นตัวที่ ไปทำให้นะจิตใจมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะทั้งไปถึงความพ้นทุกข์ได้这就是长老的教法，长老教导我们，哎，觉性有觉性，当一个心有了觉性以后，我们自己就不停的在改变，心态不停在改变，呃，慢慢的我们就能够走上了离苦的啊，了苦。 นะเราก็ถือว่านะให้เราปฏิบัติบูชาคุณหลวงพ่อเนาะนะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณที่ท่านได้ ได้สอนธรรมะให้กับพวกเรานะทั้งคำพูดทั้งการกระทำเลย บูชาคุณกตัญญูกตัญญูคือเหมือนทดแทนคุณ我们来我现在是长老的纪念我们来用功修行就是哎有那个孝顺恭敬的心然后把我们ไม่ไม่ใช่แผ่มันการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อละ เนาะฝากไว้แค่นี้